Dragi i poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija Očisti svoje srce. U ovom serijalu govorimo o prijeko potrebnim osobinama koje se moraju naći u srcu svakog vjernika i svake vjernice da bi bili pravi istinski vjernici. I također, mimo tih osobina, o kojima dakle govorimo i koje se moraju naći u srcu svakog vjernika i vjernice, zasigurno neophodno je progovoriti i o osobinama koje se ni u kom slučaju ne smiju naći pri vjerniku, niti vjernici. Dakle, o osobinama od kojih se mora svaki vjernik liječiti ukoliko se ta osobina nađe pri njemu. On se mora liječiti i riješiti te osobine. Jer zasigurno te osobine uništavaju i njegov iman i njegovo ponašanje i na kraju i njegovu ljudskost. Zato nalazimo u govorima naših prvih generacija ashaba radijallahu anhu međmein da su upozoravali na grijehe odnosno na loša dijela i loše osobine. Pa tako naša majka, majka vjernika Ajša radijallahu ta'ala anha kaže doista nećete doći na sudnji dan s boljim dijelom od ostavljanja grijeha. Nećete doći na sudnji dan s boljim dijelom od ostavljanja grijeha. Također Hudejfe ibn Lijeman radijallahu ta'alane kaže drugi su ljudi pitali Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me ono ne zadesi. Bojeći se tog zla da me ono ne zadesi, pitao sam kako bih ga upoznao i čuvao se tog zla. Tako isto i mi moramo pitati, moramo učiti, moramo govoriti o onim osobinama koje se nijukom slučaju ne smiju naći pri nama. Moramo se čuvati tih osobina da se ne opišemo njima, a ukoliko već one postoje pri nama, onda moramo se upoznati, prije svega saznati da su one pogubne, ustanoviti da smo bolesni od tih osobina, tih bolesti, a zatim kako, na koji način ih liječiti. U našim prošlim emisijama govorili smo o jednoj opakoj jeli, bolesti, jednoj osobini koja se ne smije naći pri vjerniku i vjernici nikako, a to je slijedjenje strasti. Slijedjenje strasti, prohtjeva koji vode, odvode vjernika i vjernicu na stramputicu u zabludu. Zasigurno, jedna od osobina koja možda i dovodi do ovog slijedjenja strasti jeste nemarnost, gaflet. Čak je ova riječ i kod nas u našem narodu poznata kao gaflet, gafil, nemarnost. Kada bismo se vratili na riječnike arapskog jezika, šta to znači gaflet, odnosno nemarnost, kako mi to kratko prevodimo, našli bismo da kažu učenjaci da se pod gafletom, pod nemarnošću misli na zapostavljanje svega onoga što je bitno. Nepridavanje pažnje, okretanje od onoga što je i tekako značajno za naš život. Allah subhanahu wa ta'ala, budući dakle da ova osobina nemarnost može dovesti do mnogih drugih osobina, Ukoliko je čovjek nemaran prema Allahu, nemaran prema njegovom spominjanju, nemaran prema njegovoj vjeri, propisima koje Allah subhanahu wa ta'ala propisuje, Allah subhanahu wa ta'ala ovu osobinu zbog toga i ne voli. Allah dželavala kori, grdi ovu osobinu i one koji se opišu, opišu njome. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Kome se obraća ovim riječima? Obraća se svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Njemu govori da ne smije ni u kom slučaju da bude od nemarni. Zašto? Zato što ova osobina može dovesti do mnogo čega lošeg. I u ovom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala i nudi lijek kako se izliječiti od te nemarnosti, kako biti budan da nas ta bolest ne zadesi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala kako stoji u prijevodu značenja, ispominji svoga gospodara u sebi ponizno, skrušeno, ujutro i na večer i ne budi od onih koji su nemarni, Dakle, za sigurno sjećanje na Allaha subhanahu wa ta'ala što je god moguće češće ujutro i na večer i također što je god moguće češće u sebi. Je li tako? Možda čovjek ne može često da spominje Allaha subhanahu wa ta'ala glasno, ometa druge, smeta drugima i slično, ali u sebi može često. Zato Allah subhanahu wa ta'ala preporučuje da se često on, Allah subhanahu wa ta'ala, spominje kako bi, kako bismo se sačuvali nemarnosti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala također, zbog toga što nemarnost može njegovog groba vjernika odvesti do mnogo čega lošeg, zabranjuje nam i da se družimo sa nemarnima. da se družimo sa nemarnima, sa onima koji su nemarni prema Allahu dželle njegovoj vjeri i svemu što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala.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 Iz želje da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan s njima. Budi uz takve. Nemoj biti uz druge. Budi uz takve. Naprotiv, ne odvaje se od njih. Ne skidaj svoj pogled s njih iz želje da zadobiješ ovo dunjalučke ukrase. Wala tuti men aghfalna qalbahu an dhikrina. I nemoj slijediti, nemoj se odazivati, nemoj se pokoravati onome čije smo srce učinili nemarnim prema našem spominjanju. Nemoj da budeš uz one koji su nemarni prema spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala i koji slijede svoje strasti, zaboravljaju na Allaha, prvenstveni njihov cilj na dunjalu koji jeste da zadovolje svoje prohtjeve i strasti. Zato im Allah nije na umu, zato su nemarni prema Allahu subhanahu wa ta'ala i zato su njihovi وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَ I njihovi postupci su daleko, daleko od razboritosti. Allah subhanahu wa ta'ala za ovakve nemarni, one koji se prepuste ovoj bolesti, ne budu se liječili od nje, Allah subhanahu wa ta'ala prijeti. Pa kaže, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُدِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ I upozori ih na dan tuge, kada će sa polaganjem računa biti završeno, oni su bili u nemaru, nisu vjerovali bili su u nemaru. Nemarnost ih je dovela do nevjerovanja. Nemarnost prema Allahu, Allahovoj vjeri, učinila ih je nevjernicima. Nisu živjeli vjeru, živjeli su za svoje prohtjeve, svoje strasti, pa kada sutra bude završen na sudnjem danu, kada obračun bude sveden, okončan, to će biti dan tuge za njih. Tada će tugovati, kada će se kajati, međutim njima i nikome drugom sutra na sudnjem danu kajanje neće vrijediti. Zato čuvajmo se da ne budemo od nemarnih, od onih koji su nemarni prema Allahu subhanahu wa ta'ala i Allahu i djela vala vjeri. Šta to ljude dovodi do nemarnosti? Koji su to razlozi? Zasigurno traganje za rahatlukom, za odmorom, želja da se odmara, da se rahatluči, da se uživa i sl. Svaki razuman treba da zna da se ne mogu sastaviti dva rahatluka, da se ne može odmarati nakon odmaranja. Najslađi odmor jeste nakon umora. Je li tako? Kada se čovjek umara, radi danas, znoji se, stiče halal obskrbu, njegov odmor kada se vrati kući, svojoj kući, svojoj porodici, ukućanima, njegov odmor je njemu najslađi. Tada mu najviše prija. Zato onaj koji se umara na dunjaluku, sutra će doista s pravom odmarati na ahiretu, uživati, živjeti u rahatluku sutra na drugome svijetu. Točim onaj koji želi da svoj život na dunjaluku provede u rahatluku, u igri i zabavi, ne interesuje ga Allah niti ono što dolazi od Allaha, Allahova vjera, zasigurno dakle toga čini nemarnim, međutim čuli smo takve, sutra na sudnjem danu čeka dan, dan tuge. Zatim, gubljenje osjećaja prema grijehu, zato što stalno čini grijeh, zaboravlja na Allaha subhanahu wa ta'ala, poslije toga čini grijehe, nije ni sjestan da čini grijehe, malte ne, grijesi su mu se osladili, šeitan mu je njegove grijehe uljepšao, smatra da nema nikakve smetnje u tome, pa se i ne osvrće na Allahove dželavala naradbe niti zabrane. Također, slijedjenje strasti, slijedjenje strasti, odavanje strastima, jedno drugo povlači, je li tako? Onaj koji slijedi svoje strasti zaboravlja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Želja mu je samo da udovolji svojim strastima i pada u zaborav. Pada u nemarnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A i onaj koji je također nemaran, koji se ne osvrće ka Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi, sunnetu njegova poslanika Muhammed alaihi salatu oslam, taj dakle slijedi svoje strasti, taj biva na stramputici, biva, biva u zabludi. Također prekomjerna igra i zabava, rad za dunjalog, raditi, na Dunjaluku trebamo. Međutim, taj rad na Dunjaluku ne smije nas ni u kojem slučaju odvesti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Prvenstveno ovdje smo na Dunjaluku da obožavamo Allaha Vala jednog jedinog, da vjerujemo u njega Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog i od Dunjaluka da se svim služimo u tome, u svrhu Dakle, sprovedbe tog našeg cilja, da Dunjalu koristimo radi lakšeg, ustrajnijeg obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne da ostavljamo obožavanje, ne da ostavljamo vjeru zarad dunjaluka. Subhanallah, Allah nam dao dunjaluk da se njime potpomognemo u praktikovanju vjere, a ne da ostavljamo vjeru da bismo sticali dunjaluk. Za dunjaluk trebamo raditi, ali dakle ne smijemo zbog dunjaluka vjeru ostavljati. Isto tako dozvoljena je igra dozvoljena je zabava, ali to ne smije da bude prekomjerno u tolikoj mjeri da nas ta igra i zabava odvede od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, od učenja Allahove knjige, učenja Allahove vjere, obavljanja obaveznih ibadeta, dobrovoljnih i slično. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala i kaže u suri Al-Inširah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ Fejda ferakle fensab, kada završiš sa svojim poslovima, stani pred Allaha dželavala, stani ponizno pred Allaha subhanahu wa ta'ala, klanjaj mu namaz, obavljaj druge ibadete pred Allahom subhanahu wa ta'ala, a ne da se prepustiš igri i zabavi svo, svo vrijeme. Zatim, zasigurno, kako je prethodilo, druženje s nemarnima čovjeka također odvodi do nemarnosti. Zato svaki od nas treba da vodi računa s kim se druži. Kao što je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam el mer'u ala dini halilihi fel jenzur ahaduku minu hvali. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, zato neka svaki od vas gleda s kim se druži. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, to jest poprima od svoga prijatelja sve. Poprima od svoga prijatelja sve, i njegovu vjeru i njegovo ponašanje i njegove običaje. Zato neka svaki od vas gleda s kim se druži. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'ani Kerimu spominje našu svakodnevnicu, spominje kako i jedni i drugi rade i ostavljaju uticaja na druge. E, vjernici nastoje da utiču na druge, da ih poprave.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 Pa vjernici, mi vjernici želimo drugima isto tako. Dobro, ali isto, na isti način, ti drugi nevjernici ili grešnici, veliki grešnici koji su ogrezli u grijehu, nastoje da odvrate vjernike, mlaci, proživi, nije još vrijeme za tebe. Kada dođeš u kasnije godine, klanjaj, posti, skupljaj pare za hađ i ostalo, odvraćaju. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Safat spomnje sličan slučaj. Kada stanovnici u džennetu budu se raspitivali za svoje prijatelje koji su imali na Dunjaluku, s kojima su se družili, Pa će jedan reći da je imao prijatelja koji ga je pitao na Dunjalku, zar je moguće da ćemo biti ponovo proživljeni, da će nas Allah proživjeti i da će nas pitati za ono što radimo na ovome svijetu Dunjaluku. Šta li je s njim? Upitaće ovaj. Tako je postupao sa mnom na Dunjaluku, odvraćao me, nije vjerovao i odvraćao me, šta li je danas s njim? Gdje on? Pa će Allah subhanahu wa ta'ala upitati želiš li da vidiš? Želiš li da vidiš gdje se on nalazi? Pa će se nadviriti nad džahannamom. فَطَّلَا فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ Pa će se nadviriti nad džahannam i vidjeti ga u dubokim slojima džahannama. I reći skoro da si imene odvratio pozivao si me na dunjaluku, da ne vjerujemo Allaha subhanahu wa ta'ala, skoro da si me odvratio. Da nije Allaho je subhanahu wa ta'ala bilo milosti meni. Da me Allah nije učvrstio, da me Allah nije uputio i učvrstio na uputi, sada bih i ja s tobom bio. Zato dobro vodimo računa s kim se družimo, znajmo dobro da samo prijateljstvo, drugarstvo, veze uspostavljene radi Allaha subhanahu wa ta'ala, sutra ćemo od njih imati koristi. Svi drugi prijatelji, svi drugi drugari, sve druge veze uspostavljene radi nekoga nečega drugog će popucati i oni koji su bili danas prijatelji radi nekog interesa, sutra će postati neprijatelji sutra će postati neprijatelj. Kao što kaže Allah dželle vala u suri Zuhruf, al ahilla u yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin. Toga dana sudnjeg dana prijatelji će jedni drugima postati neprijatelji osim bogobojaznih. Oni koji se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala i radi Allaha dželle vala uspostavljali veze, oni će i dalje na drugom svijetu biti prijatelji. Zasigurno na nerazmišljanje o smrti, čovjeka čini nemarnim prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj koji ne razmišlja o Allahu subhanahu wa ta'ala, zasigurno je ta ista osoba koja i ne razmišlja o smrti. Ne razmišlja, niti se upoznala možda sa trenucima koji dolaze i detaljima koji dolaze nakon smrti. Kad nas puste u kabur kada nam dođu meleki pa da nas počnu ispitivati ko je tvoj gospodar, ko je tvoj poslanik, koja je bila tvoja vjera. Oni koji se ne prisjećaju tih trenutaka, ne razmišljaju o njima, zasigurno oni bivaju nemarni i prema Allahu Jalla Vala i prema i prema njegovoj vjeri. Ne praktikuju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Vidovi nemarnosti su mnogobrojni. Danas mnogi od nas su nemarni prema Allahovi subhanahu wa ta'ala knjizi. Rijetki su oni koji se često druže sa Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom. Iako Allah subhanahu wa ta'ala na razne načine nas postiče da se družimo s njegovim govorom, s njegovom knjigom Kur'an i Kerimom, pa čak Allah subhanahu wa ta'ala za jedan, samo jedan proučen harf daje deset sevapa. Kažemo elif, la, mim, Dakle, to su tri harfa, imamo 30 cevapa. Proučimo suru El-Fatiha u kojoj se nalazi 150 harfova. Proučimo je možda za pola minute ili za još kraće vrijeme imamo 1500 cevapa dobrih dijela. Allahu Ekber. Međutim, pored toga, malo se i vjernici druže sa Allahom subhanahu wa ta'la knjigom. Malo ih ima i da znaju učiti Allahovu dželovala knjigu koliko se družimo u spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala, koliko ga zikrimo, koliko danas puta izgovorimo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah i obihamdi, subhanallah il azim i slično. A došli su hadithi u kojima se spominju vrijednosti ovih i drugih zikrova. Također, nemarni smo prema samome nijetu. Kada činimo neko dobro djelo, to dobro dijelo možemo da činimo i uz njega još da nanijetimo mnoga druga dijela. Mnoga druga dijela, pa činimo jedno te isto dijelo, ali zbog naše namjere, šta sve namjeravamo tim dobrim dijelom, dobivamo nagradu za sva naumljena, namjerena dijela. Pa čovjek odlazi u džamiju, odlazi u džamiju onako i kod nas, jel tako kako kažu, idu u džamiju da otklanjaju. Ne da klanjaju, već da otklanjaju, da skinu dužno sa sebe. Takav je danas naš odnos sprem namaza. Dočim kada bi čovjek nanijetio svojim odlaskom u džamiju, da se odazove mu edzinu. Zatim da dođe i da popuni saf. Za sve ovo došle su nagrade u hadisima da popuni saf. Došlo je u hadisu ko sastavi saf, Allah će ga spojiti sa sobom. Ko rastavi saf, neće da se sastavi, Allah će ga rastaviti od sebe. Pa dakle da stane u prvi saf, pogotovo da sastavi saf, da stane u prvi saf. Prvi saf je najvrijedniji saf, je li tako? Zatim da sluša imama, da slijedi imama, I mnogo šta drugo, da nakon obavljenog namaza ostane da sjedi u džami i mnogo šta drugo. Dakle, za sve to dobiva se nagrada, posebna nagrada. Za svaki poseban nijet dobiva se nagrada. Pa zato islamski učenjaci kažu da je nijet trgovina učenih. Učeni koji znaju šta sve sa određenim dotičnim dijelom mogu nanijetiti, oni profitiraju. Malo rade, ali zbog nijeta mnogo, mnogo zarade. Onaj koji bude nemaran prema Allahu subhanahu wa ta'ala, i njegovoj vjeri, njegovim propisima, zasigurno prije ili kasnije iskusit će pogubne posljedice na svojoj koži. Pa zasigurno takav može da bude kažnjen od Allaha subhanahu wa ta'ala prije ili kasnije. Da li na dunjalku ili zasigurno sutra na ahiretu, onaj koji se bude okretao od Allaha džalavala. Zatim okretanje od Allaha subhanahu wa ta'ala i nemarnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala biva razlog pečećenja njegovog srca. Odnosno, i kada čuje nešto o Allahu subhanahu wa ta'ala, budući da mnogo ne mari o Allahu dželle vala njegovoj vjeri, kada nešto i čuje, ne uzima i brata, ne uzima pouke iz tih Allahovih riječi, Allahovih stvaranja, jeli i slično. Zatim, neprimanje dove, onaj koji i formalno obavlja ibadet, dakle nemaran je prema tom ibadetu. Kako je konkretno došlo u hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu uslam, dovite Allahu sa ubjeđenjem da će vam se odazvati. Doista Allah ne prima dovu čovjeka čije je srce nemarno prema toj dovi. Srce ne prati jezik, srce je nemarno prema dovi koju on uči. Takvu dovu Allah subhanahu wa ta'ala ne prima, takvoj dovi se Allah subhanahu wa ta'ala ne odaziva. I dakle mnoge druge posljedice. Dakle, moramo se buditi iz naše nemarnosti. Ne smijemo biti nemarni. Moramo se čuvati takvih prijatelja koji ne mare za Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu vjeru. Birati prijatelje koji će nas posticati na Allaha, posticati na drugi svijet, posticati na smrt, gdje ćemo u društvu s njima naš iman jačati, našu vjeru poboljšavati, gdje ćemo više spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala uz njih i na takav način biti budni, biti, biti svjesni Allaha subhanahu wa ta'ala što je god moguće češće.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 Oh.